Մելիք կախը։ Մելիք շանազարը խնջույք է ստարկել հրավիրել Արաբանի մյուս չորս մելիքներին ու կրճկներ։ Թունդ պահին և եկվածին կախաբերին հյուրերի համար Մելիք շանազարը կանչեց խոլոպուրում ու կտակով ասաց։ Ապուր, ես ընկարավը կոտորի ու այնպես բարգանի հինգ մելիքների մեջ, որ ոչ ոք չներանակ եզանից։ Հաց կյուս վրա մելիք շանազար, ասաց խոլոպուրին ու բուդի մեկը պոկեց տվեց խաչելի իշխանին։ Kierul Bazukut Amranan. Acum nu scutul pochețul tărăgea vechime de chin. Turut cât rog mâna, archit. Gülistan'ın melikenderes zıkkındır. Melik Şahnazar'ın hıntkari kılokta, istizaki melik avan yüzbaşın biz. Bağın kılavi mına çatması asıl melikleri. Sayın ses asa kov nökenlerin. Ada, Mikula giriverek sırayet tırık naz. Akut, այստեղ մի քելակ կա, մի բացատրիչ տեսնենք ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Մեր իշխանացած ընկալի երկու գոտը դրի աչերի եկերաբեծի իշխաններին նրա համար, որ նրան երբեք որի վրա չեն կրվում իր հետ, իսկ վտանգի ժամանակ իրար թիկունք են կանգնում։ Թևերը տրի Գյուլստանի մերիքի նրա համար, որ թևեր արնի, արծիվ դառնա, Միսը տրի մելիք ավանին, քանի որ գործի ծանրությունն ու լավուսին է։ Գլուխը տրի քեզ, քանի որ դու, դու ես իմ անրանց կանխավոր։ Մելիքները գո շարունակեցին իրենց կերպը։ Ես չեմ ասել, գինին է ասել։ Անկատ անեսը մի օր հարբած դուրս եկա ու կանգնեց գյուղամիջում։ Այդ պահին մելիք շանազարը իր կինաբաներով շրջապատված վերադառնում է ոսից։ Մարդիկ տեսուտ են ծրվեցին ճամպատվին նրանց, իսկ հալեսը մնաց կանգնացում և մելիքը մոտեցավ նրան, բրնես ծիրուսանձը և հարցրեց, մելիք, այս ինչ լավ դիա, այդ ծախիր, էլի ծախիր արն։ Մելիքը ծինքսեց, ամսավ այն մտադրությամբ, որ հաջորդ օրը կանչի նրան ու ծեցի նման կատակի համար։ Գիշերը հանեսը ուշքի եկավ, կնոջից իմացավ գլխի եկածը և կոնոչ տարավ։ Валюмели как оканчи у голов с кабедрей. Если у ему национальным, а сад не останется. Гена кауэ кугумот, нами банками. Yer parası nasıl umut, verçiniz mi part geliyorsunuz, karasi sürtünüz hanesin. Bir partalığı peşitat, uvalı gınam elikin yut. Bu harfnike inçur esası zit bitti arnem. Aslı yeşil masini, aiskinu parçinası. անուններ այդպես է անում։ Մեկը գոհեվանում նրա պատասխանից եւ չծիծի։ Մեկին հոտ, մյուսին ոսկով։ Ուրուբու տունը երկու հարուստ վաճառականներ են գալիս։ Երբ ընկերներից մեկը դուրս է գալիս գյուղի մեջ, ուրուբուին մյուս ընկերոջը հարցնում է. «Ընկերը քո հիմա գյուղում առևտուր է անում։ Ինչպիսի մարդ է»։ «Ինչ ընկեր, իմ մարան ասում հաջորդ օրը բողոքի մյուս ընկերոջն է կարծիք ասի։ Ընկերը, որ երեք մնաց տանը, ինչպեսի մարդ է։ Ինչ ընկեր, շուն մարդ է։ Բողոքի երկուսի կարծիքը իմանալուց հետո կնոջի կարկադրեց մի խորոմխոտ և մի քանի ոսկոր հավաքել բերեն տան։ Երեկոյան նա իր հյուրերից մեկի առաջ հոտ դրեց, մյուսի առաջ խոսքը։ Դե, կերեք, ձեզնից մեկը շունա, մյուսը ամասը։ Բլերը հասկացան գորոբովակ նարկը ու պախան։ Մատանին չի բերել։ Մի օր ջրհորի սուր քաշելու ժամանակ մելիք շամազարի մատանին հորի մեջ կորավ։ Մելիքը կանչեց գորոբովն ու կարկադրեց որոնել գտնել մատանին։ Է, մելիք, քո մատանին չի կորել։ Արեմա ոչ չի կորել, մեզ թոտենու տակ ջրի հորի մեջ ինքավ։ Դե դրանից էլ լավ հասցե, ինքդ ասացիր, որ մատանին հորի մեջ է։ Այո, բայց ոչ մի բայց մատանին հորի մեջ է։ Իսկ ինչի տեղը որ գիտես, մոռաց։ Բլոկույն գրադում է Մելիքշան Ազարին։ Մելիքշան Ազարը զուգվել զարդաբերել ու նստել Մելիքականատորին։ Այդ հագուստների զարդերի մեջ նա նման էր թակավորին։ Բլոկույն ծալապատիկ նստել էր գետնին, փռած գորքի վրա ու գիրք էր տակում։ Մեկ էլ Մելիքը կանգնեց ու ասեց. Abu, kogartnikov je zbelimane darjem. Ale mi šurtur tandelen. Mene ki šurmur je kavu norica se. Hmm, zanimane darjem. Hasan. Bata si ne Așa aștă. mane tle hai izvira voskika. Este de voski gine masmeri, ți s-a rupat Vă dopolim ți s-a Ulupuni mula masadera miyasin ganumli antaro mekel meran sandugas mis silva sawasaku kardanis. Parketsep, parketsi, tema lovase, konsurçili meç. Ulupuni mula masadera sesindo, ikotelo anilen, mekel palapun seskudu. Este painincurății sau un puri, asta e smul. Ai la masadera, mergi acolo în sau mergi, Հիմա ես ավասակի քրկին մեկ էլ տեսակ քամի փչեց ու մեզ դրամայեց տականել, ոնց պիտի տականել։ Դուք ու մորդը մնա ես իմ։ Դիզակի տող դիզից ճանապարը դեպի ավետարանոց էցեքում խոր պուսական անտարների միջև։ Երեկից դժգող վաճնախ մանասը հսկում էր այդ ճանապարին, աղկատներին պաշտպանում էր, հարուսներին պաշտպանում Մի անգամ տողի ավայյուս բաշուտնից Մելիքնոպոլոպովին գիշերով ճանապարհ ընկան դեպի տուն։ Ապով սիրտս ավել ընկել, աչ արման ասեղորին ճանաչի, սամբաչ թողնելու, եկ փոխեք մեր շորերը։ Է, մեր է ճանազը, դու ճանաչելուց ես վախենում ես չճանաչելուց։ Ապր աչ արման ասը, որին չճանաչի, ավելի բա să închidem arme, ca momentale. Bine s-a întâlnit săraci, bine că de moment puțin mortul, mă întreg în fost chiar sunt parazate. Лазарне не моте но върху моче гънат барова си, моте но ме усъм по моче ткосе, а и кайер далеко съм, орматик с сумен сам се рано дъшкоен. Полоповин горнир гае до номат кармана, дармине мат канцова съм, е, е, е, казаре, инчани, върчи коси. առաջին անգամ կինոներան ոչ մի պատասխան չի տալիս։ Տեսնում է ցավի կույի ոտքնա։ Բլուկու կողու կորչում է։ Մարդուկին սալուսոր են գնում որոնում էլ ու չին։ Արբալա, բողո հո ասեք չի։ Ակր կեսորին ախտերում առածում է, բաղուր կորա։ Դժվոր է կոլաբուր։ riskeres zu belasten. Es kann viel Platte, uns bin vorbei. Aransari, komm uns ein bei Labu. War es auf Kino. Wenig, das Minini. Immer genahm, Amte in Gangatanen. Doch Tapiza, Gelchitza, Gernita. Asumeu, Gumuntamute, Musumu. Богу створила, а всім конвор лаві манас Бога сидим. Умре сказка цим. Ум Ինչ ասեն տանուտեր, մեր խանելը լավ բան չի։ Բարև ասում բուրի, հիմա ես հյուրեր ունեմ։ Մի տարեկան երինջ եմ մորդել, կրած հյուրերից պատվեմ, հետո կոպկովի հարցով կզբարվեմ։ Հոլոպուրին աստեղ մատը կացում է, գլպի են գնում, բանը ինչում է, մյուս ինքով ստորացել ամորդը, նա ինձ ստոր չի տա։ Մնամ գոնե մի քիչ խորոված եմ ուտեմ, հետո կրամ։ Մտացում եմ հոլոպուրին, ու նստում բակի թրպելու տակ։ posudbine Tinerii zdrowi do następne byli tak pasła sami szucie. Jest koło Bogu rozumiem jej balo apelu angielskim. Baj kuri, baj jesteś kakiter martu, kognel kagoganan. Aj dragowa nubia kiedy sallanha. De jegir kuri, jegir kuri, aby jek mier jest inczy wód kieris mego tam jest. Tam mi lau kaszkesi, kowe kylko udyn kasztanan. Asılıyım mortal yerinci vodka berum, ürünler kayıtsam talis kolu borum. Arka matna elde çoktan yoktu. Asılıyım musim bir savkala. Из кolu borin mına sebep şu aras. Нырачным гелер очери стерев спитак хай. На водка шура мортовец и учкарваза вам делен. Моси, ашантала, эсомецали коми водкна. Хор пори, хор пори. Մերիկ Շահնազարը շատ բաժանի մարդ է, շատ մարդկանց է ստացող տարելի տունը, հետո կտրել տեղ։ Սանգանալով այդպես վարվել նայով մխիթար սպանապետի հետ, գատնի կերպով պայման կավելով պարսական շահի հետ, նա խոստացել է կտրել Արաբանի և Սմիկի ռազմական սխմախների ղեկավար մխիթար սպանապետի գործ։ Դրա համար շահը խոստացել է հասան խոսքի տան նրան, բացի դրանից Մելիք Շամազարին պիտի կարգեր Արցախի իշխան։ Հաշտելով Ղարաբաղի Մելիքների հետ Մելիք Շամազարը մի նամակով հյուր կանչեց Նիկիտաս Սպարապետին կարևոր գործի համար։ Եվ Նիկիտաս Սպարապետի զինակիցները խորուրդ տվին նրան չգնալ Արետանոց Մելիք Շամազարի հետ, բայց Նիկիտարը առավ մի քանի քաջ մարդիկ ու գնաց։ Նա գիտեր, որ Մելիքի աղջիկը Գայանեն Այդասերը եւ նույնիսկ բարանդայի գավառի քաջակիներից կազմել է դեզերոսերի մեծ Գիտեր նաև, որ Մելիքի մոտ է Սարայում Ղարաբաղի սրճապոս բլոգին, որը շիտակ մարդու համբարում է։ Բայց դա բոլորը չէ։ Ղարաբաղները իրենց ռազմական սահմաններից մեկը կոչել էին Քաջ Սարապետյանով, դա մեծ Չէ, որքան էլ նենք ստացավ 1000 ծի, 1000 սիգոր, 1000 ոսկի դանդար բանակին։ Երբ դերասան իսորության համաձայն մերիկը շքրել սեղան սարգեց, արաբինի տնեսրեցիներին, հետո նրանց համար կապուկ ամբողին բացեց։ Ինքնալը քիվից հետո ձևացրեց թե արտերը, քները ուզում, նույն արին նաև նրա զինորները մենք շանասը կներոց առաջ կատարել խոստումը բաղմեն գույսը չբացված պետի ետ գնանք երկիրան դրա աչքիս վրա ազատվել ու առաջ բերեց հասած ուսկին հետո հրամայեց հազար ծիտ ամբել ու հազար սիմբոլ առանձնացնել բաղը սյունիկ գնալու համար այդ գործը իր վրա վերցրեց կայանին իմ կոր բանակի հազարապետը ես պիտի լինեմ ասաց մայտաստանից Militare călăresc Așca Camcă, el ca călăresc Banacă Ștafanel Bătis. Am menit ca smachet fața la cercări. Melică mătațume Aistis. Deci, că către mătăi glucă, vaneli, imăcărină, aina mine, ești să vină la Te tu, glucă, că dar în pască, am șaie, am fost puternic, dar n-am am pachi. menit și la sărină, bernere, mătăi să la vedă, că n ապուկ ամբողին էին ասել մելիքի եղբոր սենյակում։ Իսկ մելիքի եղբայրը մի քանի օր առաջ գործով գնացել էր Յուղան ապարական ավազակ անարդանին գտնելու և հետը դաշնակցելու։ Ձևացնելով թե կնում է, մոտիկարը մարեցնում էր, ապա կրայելով մելիքի մտադրությունը բարձրաց այն այնպես, որ մելիքն է լսի, կարգադրեց իր սինիվորներին չհսկելի ինչանա։ Դոք, դիավորում երկին բարեկամ Մելիքյան Ազարին։ Մենք գտնվում ենք մեր բարեկամի տանը, ամոթա։ Գնացեք, գնացեք։ Մելիքը լսեց ու հրճվեց։ Նա մխիթարի գլուխը հաստատ համարեց իրեն։ Մխիթարը մի քիչ պարկեց, հետո պողողողու նախորով ցույց տված կազմի ելքով դուրս եկավ սենյակից։ Участие. Есть великие мэри, Мирельчана Баров, Гукасав, Евгурти, Самтерьян, Белас, Паркес, Есенякун, Махитали Амар, Баца, Амгурнум, Уканец. Ամբողջ գիշերը փակված է քուր սենյակում։ Մելիք շահազարը ձևացնում էր թե քնածը, բայց ահա նայելով տեղից, գողգող մտեցավ երկու սենյակի տանը, դուրն բացել ու սուրո քաշելը մեկ եղավ։ մտան մեջ գլուխը արագ պահապեց մետաքսիա միշանի մեջ, իսկ դիակը գլորեց ծորենի դատախոր։ Հարկավոր է արագ, շատ արագ մետանի գլուխը հասնել Պասկաստան։ Նային թիկնաբացի մորներով լուսաբացի ծրաչին սուզում է դուրս հանդերդից աղջիկի գայանեն։ Մի ֆունկցիա մորներով կտրես նրա ճանապարհը։ Այ, այ դու Շնորհը ռամկուտած պարադուկի վրանը նա հիմա հանգստանում է մեծ չինարու տակ։ Մերի չանազարը ծեծ է տալիս շանի մեծ պատատասկրուկ։ Ահա մայի կարիգուկ։ Օհո, դա շատ է տակրգիր է մերի չանազար։ Մեզ պարադետը մի գող ունի իրուսերին։ Մի բեր տեսնենք այդ ինչ եք սարքել, ասում է արդեն գայանեի թոկատում սիմորը գրված կլոպերին։ Այգալա, դու ես այստեղ, այստեղ են մենեք չանազար Najlepša Mazarinka Rambrika smo navedli mod, in če si z jutru bazarin šal. Ja. Ovinčana čez veliki izbor obsetitelov. Bo. Najlepša Mazar, za kojo prvolubna ara, ara je sinča, pa ara ik, kovataj, kovate se, ne? Bunu formatus bajan basya. Melekşe Nazar'a şu kamyonları, De ve son bu şirketler bankası. Tabi, pekek că anasal ekonomik denek ile kurdu kıymet. Araçak kesmişse bu yıl soru basılı sırasına uğra, bahis bankası para bıdı, sas kesmira. Arka uçi, gerekçe anasarı inkiyen, spanela açkişir. Isturu bugün, dartab çalagotin vasat. Este nasile melekşan azar. Korporir, korporir. Ve çıdırısın gıdımecim.